njyewe icyo navuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya njye nibaza yuko abarundi babandanya kubananya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro mu gihe leta y'u Burundi yafashe ingingo ibikishije ku bushikiranganje bubiri w'intware yo hagati mu gihugu n'uw'ikigega ca leta aho naho akaba ari kwigenekerezo rya rimwe Kigarama umwaka wa 2017 iyo ngingo ikaba yavuga ko hagiye itegeko risaba umurundi wese guterera amatora ya bibiri na mirongo ibiri uyu munsi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya rumonge na cibitoki baratubwira icyo bibaza kuri iyo ngingo yo guterera amatora ya bibiri na mirongo ibiri wibaza iki uno munsi mwayiteguriwe nanjye bware habyarimana jean Pierre misago na jackson bahata akaba aribo bafashije kwegeranya ano majwi twese hamwe tuti ni musangwe ikaze isanganiro mbere urabye ubukene buri mu gihugu vy’ukuri leta niyifuke mu ireke kugora abanyagihugu barakenye baragowe turarushe turarusha n'akambaro k'ibara ahubwo nereke kudutamba ku mubyimba nidufashe nyabona ireke kurondera ko aritwe tuyifasha twahora tuyifasha mu byo dushoboye ubu twananiwe nayo nigaruke n'umubyeyi dufasha ahubwo twebwe twirwa turumva yuko eh, hariho tare buri kuburimbwa hariho za nikere hariho ngo n'ivungo ridasanzwe mpora numva bivuga nyumva ari tererare jewe sinizi nabyumva bivugwa gutyo mu makuru canke mu binyamakuru mu bimenyeshamakuru mwumva ngo inzahabu hirya no hino ngo za nikeli musonga atariya ngo inzahabu muyinga umuci bitoki mu none muri ibyo byose barabutsemo amafaranga yo gutunganya iby'igihugu ku buryo bavuga bati ibi byose naho twobigurisha eh, nk'umunyagihugu asanzwe nabibonye neza kuko kuva na kera n'amahiforo dogere twarayatanga kandi ibintu bikagenda neza rero jewe nk'umunyagihugu Eh, wahamura umurongo munyagihugu umurundi jewe ndabifata neza ego mumenyesha amakuru leta rero ivuze ati umunyagihugu atange nk'amahera igihumbi ku mwaka ni ukuri simbona yuko umuntu abifisemwo ishaka si avuna cyane nk'abayaronka baba baratanga uhereye ku rwego rwo hejuru baratweretse akarorero nabo baratanga amahera menshi n'umukuru w'igihugu yarayatanze niwe yatanguje yuguruje isekeza warabonye aga amverope yashyizeho n'abandi barakurikiye rero umunyagihugu muto muto asabwa amahera igihumbi nibaza ko atari amahera avuna hanyuma leta yacu isanzwe yubahiriza n'abantu aho nikora babonye ari umuntu atabishoboye uwo baramureka nawe no ku mitumba baba bazwi ari umuntu yabishyizemo ishaka amahera igihumbi se amahera avuna nta na kimwe ahubwo ishaka umutima wo kubona yuko ayo matora ari ayiwe agaterereza hanyuma bakamutera uwarose n'utarose bose akabakirira hamwe akabazimanira hamwe ububi ubwiza bugatsinda ububi e, leta yari kuduhamagara twebwe abenegihugu hanyuma iduhamagaye ikatwereka nk'uko duhora dusanzwe tubigenza nk'uko izina ryaje ari intererano e, hanyuma rero ufise usaba intererano mu gihe bije ari intererano hanyuma inyuma ukumva ko hari ko ari itegeko utegerezwa uterera umva no, jewe numva ntoba nk'ivyise iryo zina ry'intererano umva je numva vyosha vyitwa irindi zina iryo ry'intererano rikahava wibaza iki icyiza cy'amatora nuko twebwe umurundi wari wese ategerezwa izo ni imanza twaba turi ko turakora ariko rero iki kibazo kindi nacyo cyo guterera uko genda cumva numva umenga si guterera gusa umenga hariya kandi kantu urabona yuko twebwe tubariye yuko tuzoterera amatora amaze kuvuga yuko tuzoterera amatora guterera turabyemera kandi ni byiza ni no mu mico yacu y'ikirundi kuko uri kuraraba guterera ni byiza umuntu yotereye wenyene bivanye n'ingene abangana icyo afise uwubuze hakabura urwanko kuko mu mico y'abarundi niko twebwe tubikora wibaza iki leta ninagure imigenderanire y'ibihugu yacumbagiye byahora bidufasha murabona ko uburaya inka ikamwa icyo yariye iryo tegeko naho rishyiraho urumva ni hahandi kuhohotera ni hahandi leta afise inzira zose kuko leta leta ntikena burya hajya leta ntikena leta irafise uburyo bwose idahohoteye umunyagihugu ingene ishobora kuronka amafaranga erega abanyagihugu birirwa batanga amakuru. ni menshi za obezi ngo ziranduza ntacyo umuntu akora ntatangire ikora none yabasa amafaranga nakore ibyo bikorwa hanyuma leta niterereza ibindi bihugu none leta nifise abagenzi nifise ibindi bihugu bikunde reka nta gihugu kiyibana conyene wibaza iki usanga ari nyinshi hari iz'amakomini hari izo izo z'amatora ngo nubukene buba buhari urumva ko ari ukugora umwenegihugu kubera ko itegeko riba ryavuye hejuru bitagishijwe inama n'abenegihugu abanyagihugu babikora uko burumva ko baba babikoze ku bw'itegeko kubera bitavuye mu nama n'ingingo byari kuba byiza rero yuko yategurwa n'igihugu agategurwa n'amafaranga avuye hanze ariko urumva ko ubu atamahera akiva hanze kubera ingorane zahabaye bakadufatira ibihano byari kuba rero byiza yuko haba inama jewe ku bwanje nico mbona ko habayeho guhotora abenegihugu batabumvirije wibaza iki abanyagihugu banatanga n'icokorwa nk'umuti kugira ibyo bijyanye n'intererano y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri bigende neza abacanke bariya bakabikora koko bivuye ku mutima umuti jewe ndawubona hafi cyane Nuko leta yokwikubita agashi ikemera guhanurwa ni uko ba bandi nyine bamwe bahora bayifata mu mugongo bamwe bahora bayifasha n'ubu yosubira ikabiyegereza bakongera bagashyiramo kwabo kuboko kuko iyo uri kuravuga ngo ndashobora gutarura ikiraro udafise ferabeto udafise amabuye udafise isima rikwiye ngo ugire n'abafundi babizobereye uhava wibaza ngo utaruye ikiraro ejo mu gitondo imodokari yagicako igakorokera mu ruzi n'abariyo bose bagasoma nturi niko genda bibyumva umuti n'uyo ni ukuvuga iki nikore ibishoboka kugira ngo abo bagenzi yikuye ko basubire kunywana hanyuma ibabwire aho ihagaze ibi bibazo ifise bavuge bati turafise ibibazo mu bijyanye n'ubutunzi babyemange hanyuma ayo makungu nyine wumva adufashe ibibazo dufise tudashobora gukemura bikemuke kuko erega burya rero niyo utetse imfungurwa kikaba cari gihagaze ku itegeko ryashyizweho na leta y'u Burundi ibikishije ku bushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu n'ubw'ikigega ca leta aho hakaba hari ikigenekerezo rya cumi na rimwe kigarama umwaka wa bibiri na cumi n'indwi Iyo tegeko rigasaba umurundi wese guterera amatora ya bibiri na mirongo ibiri ndagushimire yo waruduteze abiri nshimire na bagenzanje jean pierre misago na jackson bahati bamfashije kwegeranya no majwi jewe habyarimana kiguteguri nkakwifuriza n'ibihe byiza iwanyu naho ubutaha njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana